Rasane ketane yo ora ngene kok. Ngene. Sing kene mah kaya nyungki. Kowe wis sah iki tak pek aku. Wis sah aku. Lah kono? Iki sah tak pek aku. Ya. Kowe kowe bojomu terno kawinan sik. Ngono. Ya. Ayo engko nek kawinan nek kaude ngono lho. Oke. Eh, eh Mas. Eh, Gendang ndak. Ah, iku ndek ben. Sing penak. Mbok kowe lho kesel ngemi. Ayo. Mi iso disedot disentek aku ngene iki bar kadung bar wundu didemek cah wedok batal aku ah wundu koyo sedek sedek apa gendong ora ana wong digendong abenen mak tret ngene iku ndak iya kok goblok gendong ku karane ngene lho piye kok tenan aku Karane piye je ini pamane iki aku heeh iki kowe iki aku oh buri ya Urung, Dek. Eh? Urung. Lho iki tek kaya kiri-kiri, anu iki, Dek. Tek tamene lho. Iye, gedang. Dadarane sak ngene aku jumbul. Iya. Wis. Kaya babon rasa. Lho rasane kaya iku nek tetek gak jos iku. Wis mangkring, Mas. Wis, Dek. Lah tek mangkring iki terus ning ndi? Ya ning nguri ae ayo. Oh iya. Ya. Eh, eh, eh. telu awer dagenan iku siji kudu iso nyanyi. Nyanyi. Loro kudu iso joget. Joget. Nek masalah rego iku iso ditotot dhewe. Heeh. Hmm. Anjir kowe gelem sregep ya regan tak medun. Reganem tetep anjek 17.000. Nggih. Ya diaturi ra ketang piye mang campur sari ndambut juga. Ya. Mang. Langan besar tadi kowe lho. Rurung. Rurung. Pandemen langan besar tayo diaturi sik. Ya ditawani apa suwunane. Nang penambi tangi. iki di bablas pesen apa ya? bablas nang, ini? saya gampang, rodo kepenak ketahin sobo ijir ya siap ah, ah. Mak Masri apa? yuk, doning guni kutopati don numpak di taksi yuk yuk yuk nah, eh. di bablas no koran bablas no koran karena tadi roh ke mas Andi Wijaya Wijaya Kusuma ah, yuk Mengestu, mengestu Ya, saya kemeringat aku dandan ini, saya kemeringat. Malah kayak nyunggi bulus aku. Adem, Pak Dewi. lan kusumayu rayong Ka Kamonggo ing papan kene ora ana wong. Ning kepiye meneh kabeh mau mergo aku kepepet ing kahanan. Kapeksa aku njupuk semangka iki. semangka kae. Eh timune kok wis rodok tuwa, Cak. Rodok tuwa. Heh. Timune rodok eh. tuwa. Enak. Aja do mangan timun nek kena eh, nyak. Eh, Iku sesuk didol, kuwi entuk dhuwit kanggo nempur rumah sampean ngene. Nandur are mangan durung kok malah. Ku mikir ta ora kembang jaya iki sing ah. nandure pirang-pirang dina kok. Semangat dewe-dewe ya kok. Mbok pikir blas ya? ngono yo. Bener kowe lek. Pokoke kaya dicekno iki timur rada lara, kowe nek nandur tomat malah jos. Ya mangan ngono teruslah karo omongan gak krasa. Eh. Terus nale. Yo ngene wae nek kepengin kowe mangan yo ora apa-apa. Mbah aku wis duwe darah tinggi kok mangan. Ah wong sak wong ning sawah ora sangu-sangu jajan, wong aku ngono sangu jajan. Sik, aku tak niliki sing sisih pojok kae. Kono pojoke aku ora. Tanduran semangka. Ayo, bareng-bareng ana eh. Timun ra patek dolan aku. Loh, ngono apa, Nek? Oh, iki pesen kowe. Apa? Semangka. Eh, eh, eh. Ini kok wis rono, eh. Mbok sumpah sambel ndek. Cok, kowe wis. Eh. Aku jane mbaturi kowe iki mang semua. Terus? aku ngancik tegal kene lah iki mangok wong bareng ah. ya kowe wong ora mang limpe karo aku mesti ala nek perkara semono ngono aku ora doyan aku kok omahe wis sangu jajan no. oh ngono weh dok apa kowe ana apa Saya ingin ini. Kelapa kamu ini bodoh, karena ini apa udah? Oh, jembat pikir kelapa aneh. Saya, saya, saya, kelapa kamu. Mana gede hmm. ini ya? Gede ini? Gede. Oh, aku sandalan telamaan sikir. Saiki ngene lho, Lek. Aku TB sendor metu rak sisih kono. Tak mongko telamaan iki playune rono. Iki lho. Bocah mlayu ta, Lek? Wis, ayo. Ayo, ayo, ayo. mau apa nembung tapi wis aku onga-onga lu kok ya ora ana wonge eh yen nggo ana wonge ya ya mengko ora ora ketok ora ana wonge ning sampean mau wis nembung ya ora apa-apa kakang wis diambil sore apa sore kakang kakang nanti mau kakang ngomong kuwi ya mau malah ana bendo nang ngisor banggal tak jupuk pisan nek dilapisi

kok wis waret lho ki mamah aku karo mati mangan tinimbang kok sira kelara kok iso lara Lah nek kene tenan nak. Ah. Kandhane kok. Kandhane kok semua kok iki ragate entek akeh. Ki mangke tukune kok blonggong. Blonggong. Oh, lho ah. Nggih. Cek rasane nek ada no tuwa yo. Nggih. Rasane wis rasane pi. Aku tak nandur melu rasakno. La ilaha illallah. Masak semangkok. Buat jiwa. Bisa kabeh. Kerjaannya pada-pada bayarannya kayak tau sidik. Ini lho, Rik. Orang ketang piet pilih lagi senandut, colong mong yola. Wah, belok mangan yang kurang. Neng, Pak Sawang, senyolong, rayunya rono. Ayo, bareng-bareng dibuat. ateges aku iki nyolong ke ora. Ning mergo kabeh mau aku lagi kepepet tingkahan. Kamangka ana ing tegalan kuwi ora ana wong. Terus lho, yen umpama aku kok arani salah, aku yo ngrumangsani sama. Mumpung ana kowe, yen kowe iki sing duweni semangka yo tak tembung. Kasep yen tuhune sing njupuk semangkamu kuwi Kasep nggonmu nembung karo aku. Kamangku aku mau sisih gubuk sing nyang kidul wetan kae, nyatane kowe tok-tok ora ngerti, kowe nglimpih karo aku nganti kowe nyolong semangka. Kamangka semangka kuwi sedelok maneh wis tak dol, wis didebat dening wong liya. Lah kok malah kowe kemlancang kowe wani mula lan mulane. Hmm. Yen pancen kowe ngakoni sing nyolong sempakaku, gelem ora gelem kowe tak pigut, tak suwanan ngersane Kang Mas Sukmanyono ana ing Majasemi. Perkara semangka siji wae kok aku. Wis ora apa-apa. Eh, ijone sirahmu kowe. piye ijole sirame tembungmu kuwi kebacut ya perkara semangka kok arep ngapa ijol karo sirahku iki karepmu piye eh mergo ati kula ora yen kaya ngono aku tetep bangga aku mesti lara karo aku. Aku pasrah bangkepan karo kowe. Eh, tenan ora?

aku kembang joyo. Ini nganu yuk. Lah kok nanti kue cemondok nyake ini nganti kayu denan? Lara-lara ini kepi bocah waktu nambar cari ya. Kulo, bisa kalehan ya. Eh! Kulo, wani-wani ini gonjak rojaku oh, hei eh! wah cina boleh wah ada weduan aku buat tinggal doang kok weduan lek sampai ada juga lah gara lek iki senyolong semongko jebulannya lek hmm. iki senyolong semongko hei larek oh. rupamu bajingan kelakuan hei semongko lek nukon nabuk poskai swidak limo eh, hei gue tunggu poskai kondi batur omonganmu sing tuku mang nang glonggong aku sing ngeterno tek tuku pos ah. semoko wayahe mudah mbok colong untung aku melu mangan ah dadi sisane mau sing mangan gue kakak siki kan oh iya ah, eh eh eh, eh. eh. bekakas bekakas tak sasake dhewe be kowe ngarani aku ah, bekakas bekakas semene iki adae sepira patoke iku lho sepira ngajak geger ae eh. Karena sok tengah loro-loro ngono nganten sing iki kok pancen kaya kampanye aja eh, ono abang kene ijo kene tengah jalan kok ono nganten jane sapa iki sesek Golkar PDIP 3 apa kowe atimu sing lara mergo ngomong iki lho eh? kakak sing lara aku iki lho ora ketang aku gelut karo kowe ora ketang kalah karo kowe mergo saiki ana lek tukul lan lek TB lek sendor arep mani karo aku. <laughs> Bener. Aja wedi Bener sing njupuk semangka ki aku. Ning kabeh mau mergo aku mesake karo adikku sak kloron klebu katresnanku. Eh? iki ambar sari ki adimu. Iki adim. Wis. Eh, perkara semangka dicolong ora apa-apa, wis ora apa-apa diklasno ae. Lah karepmu piye? Ora metenteng kok sarepmu piye? Eh. Karepmu piye? Iki dulure. Lah iki dulure karo bocah lanang iki semono mbok ikhlasno karo piye? Eh, ikhlasno ya aku njaluk ijol karo bocah wadon iki. Lah kok enak kowe semono kok milang kowe tok ijol lah aku. Ya golek dhewe to lek tukul. Kowe gelem? Arep ngopo kowe? Eh? Apa? Loh? Ya, kok medhu. <laughs> Kowe kowe. Kene ambek kene kono ambek kono kowe karo kono kowe karo aku piye lho? Halo. <laughs> Kowe gelem ta kok? Langsung di. Oh. Sak meteng ngono. Eh, eh, Ibu Megawati. Terabang PDI iki, Cuk. Terus eh. eh, P3. Eh, gol kerar. Gol. Hei, lu sing iki kok ora omong blas. <laughs> Iki kan gue yang dadi adangan. Ning sanar ka iki. Umpama dadi temenan ngono, Bos. <laughs> Lagi lagi temen iki lho ono ledek kok garing ora duwe bokong blas. Hei, hei, hei. Nek jangan cemplang. Ora ngono to, Lek. Apa? Nek tak jono bokongku mesti tambah nel lho. bisa ngomong. Telungane kaya rada pespa. Ini ora usah rame-rame, ora usah padha geger. Ayo bali ana ing Desa Mojosemi, pengadilan ana Kakang Sukmonyono. Sing bawa sing di kabeh. Iki malah tewas kebeneran. Eh. Yang kuwi seneng karo adik. Iya, anane anggonku nganti kedarang-darang tumeka ning papan kene. Mergo aku sak katrine kuwi dadi buron lekon saking kadipaten Parangbodo. Perkarane opo nganti dadi Aku dianggap luput. rikala semono aku ndalang neng aku dijak jak mlayu karo kusumayu ora yo mulang oh iki to sing nyolong dalangku seneng karo dalang seneng karo dalang pancen bener lah timbange mengko aku kelakon jawab ora kelakon duwe bojo kakang dalang ya lumung tak colong kok mlayu heeh uh -uh. cilik wis seneng karo dalang bener pak yo ora mung aku sing seneng padha senenge kok dalange seneng lho iya toh. duduk Wis seneng karo cah iku? Seneng. Wis seneng, Dok? Iya. Wis gelem ambek aku Kok bola-balik milih sengkae terus ae. Mbok liyan. Ya meneh kuwi lho. Ora mawas. Ya wis aku tak karo iki ning ngarep kali, Dok. Tak dipine sing ora sarujuk. Iki wis tok bojo karo dalang. Iko tok jodoh karo iku kuwi nek ora gelem karo aku, nek dadi perawan kaset. Tinimbang aku dadi bojomu, alon tak umbarke nganggur tak karo. Eh, kok nang omah anake wolu ah. Saya dadi kawin. Ayo. ana ing mojo semi apa barengan karo bocah wadon wadon kenane sapa wae melu aku karakan ora umat ojo hei eh, ojo ana ojo ana kowe ku wis ditegakno kok iso ngoyak ae lho yo wong sewu padha-padha setok wong loro aku ora tau umat dhewe kok kowe usul iki lho ora ana jamak lurah jeneng dagel iki entuk wong wedok iki kowe napa wong dagel entuke yo wong tetek wong tetek lah Bang Ladek bayaran yang patang bulok yang itu pedak ya Kok es Eh, pokoknya udah ngantuk, ngobar aku Weh jalo Jalo Wes engko tak golekno. Wes ditegakno. Oh wes ditegakno no gegere merakaruan. Iya. Nuwun pangajian. Ten supaya no. Ngantos kula dilaraken wonten tegar bandingan wangsul wonten ing Mojo Semi. Kula badhe nyuwun pengadilan. Ah. Pengadilan? Eh. Nggih. Pengadilan perkara apa? pengadilane niku kula kalih si Kembang Jaya niku rak nandur semangka kalih nandur timun. Nah. Dicolong kalih bocah niku. Niki sing nyolong. Ngoten lho. Dicolong karo wong kuwi. Nggih ning jenenge kula dereng rajane dalang, dalang bokon di Kopra Aji bokon dia. Jenengmu sapa, Gus? Kula pun sapa nyono. Dalang sapa nyono? Iki saking dusun Bakaran. Kabar sing tak tampa wacan dalang sapa nyono kuwi sapa desa Ora iso. Loro. Iku dalang sapa nyono kok nggone. Bakaran kene iku ana dalang sapa nyono kok ketodot tekan kali gawe kok. Dalang sapa to, eh? Takoni ora ana dalang aku sih. Ana tenan kene. Ana tenan. Lah dulure. Gambari bareng yo ya. Wes. Wes. Kowe andri ngomong terus ora bar iki. Ora bar lah, ketoprak iso laran dene sarapan yo. Kira-kira dibari jam piro? Ketika no sarapan terus timbal ngedos yo. dalang sapa nyono dalang semongko kae tanduran timun ya tanduran yen pancen kuwe kepengin mangan semongko lan mangan timun iki mbok kandha karo sing jaga mergo semongko ning tegal bantingan kae sing jaga kembang jaya saurarane yen pancen kuwe gelem nembung karo sing jaga kembang jaya bakal menehi marang kuwe. bareng matur lepat nyun syah ing pangapunten dalu menawi tumindak kula menika panjenengan anggap lepat kula sampun kelenggon nanging sedaya kala wau anggen kula tumindak ngantos wantun nyolong semangka jalaran kula mesaken dateng adik kula kekalih saha katresnan kula Gusti Rayung Wulan piyambakipun sami lesu kapeksa kula tumindak ingkang kados mekaten. Wonten ing Pategalan menika mboten wonten ingkang jati. Mila kanthi menika kula namung pasrah menawi sedaya kula kala wau panjenengan anggep lepat. Iya ya ora dadi boyo pangapa. Kabeh mau kebacut. Upama kowe diwenehi pidana, mbok menawa wis ora ana gunane. Wong seneng panganan dipangan kok terus napa pidana. Iki ra aneh to. Maling, maling Maling nek ra malinge lumrah, maling dipangan nae kok. Maling tandurane wong nolong doke telung sasi kok. Mangka paling ora pitung taun iku ben miyoso ilang yo lah. Oke, wong e ora semangkae dipangan kok dipung nepi taun. Sok ora mau. Nah, nuwun sewu Mas. Nah, nggih eh? piye? Mboten ketang dalang sapa nama niku tumindak lepat menawi ki ambek nyolong kalih semangka. Ampun dipun paringi pidana. Sebabe apa? Sebabipun kula tresna kalih kadangipun ingkang nami Ambarsari. Ambarsari iki kowe seneng karo Ambarsari iki. Sing jenenge Ambarsari sing ndi, Dok? Kowe. Lah sing siji kuwi? Amber Sekar. Amber Sekar Ambarsari. Isi prawan. Isi prawan tenan. Ah, iki sak. Upama kowe aku tak ewangi metu kok jaran tok ayo kembang. Iku kena aku. Saiki ngene bae. Amber Sari karo kembang soyo, Amber Sina karo aku. Rawis pas no, adine karo adine, mbak Yune karo panganu. Lah aku. Kue rantok lah popo, sesok nak luwe tak meneh no kue. Aduh kita enggak no, malah rau mana. Eh. Oh, dalam kepengen. Hmm. Iki ono, aku hmm. nek kulitnya ngono putih, mulus, tenang kok. Ice. Ice nyamburi. Apa? Dicancang nyamburi mau sikile papa. Pedet yuk. Mosok omongan rabene pedhet. Sadom ladom. Wedokan ora marai. Ora sapu rek wis tuwek. Kowe gelem tenan? Kandane sedulurmu yen pancen dheweke dadi burur lurune. Wong-wong saka ing parang Gedarjo. Yen pancen jaluk ayuman karo aku, ning papan kene bakal tak ayomi. Wulung saka iku Kembang Jaya, kantine nang ing kepungkuran. sepisan kula nggih kangen ngaten iki kaping kalih niku kula lak golek dalang dalang sapa nyono dalang sapa nyono niku mboten payu tanggapan lajeng kula panjeri malah dalang niku blencong pecah nganten wedok niku digawa mlayu Lho ngoten niku ra dalan kurang ajar. Nggih, Leres. Lah nggih. Lajeng kersanipun kok madosi kalih dalang sapa nyono? Ya den kula jaluk ngantene wedok liku. Leres dalang sapa nyono cumondhok wonten ing Maja Semu. Saman ayomi. Leres ngendikanipun dalang sapa nyono? Pilih dalang sapa nyono menika dados buron luronipun kakang panewu rubuh. Leres. Nggih, mila ngantos kula ngayomi kalih dalang sapa nyana ujug kula. Bab perkawis menika monggo panjenengan kalih kula bedamen ampun ngantos bacotaken, bacetaken anggenipun nyuwun kawontenanipun dalang sapa nyana. Ngaten nggih. Pripun? Sampeyan aja ngayomi wong sing salah. Wong salah niku rasah yayomi munak etut nyok perkara niku Amin, lho mrene mawon men, ora nyengah kalih kula. Menawi panjenengan meksa dhateng kula, panjenengan kepengin nyuwun galang sapa nyono, kula nggih wani sampeyan. Muni nak nyembadani sampeyan. Ajeng apa sampeyan? Kok jabat melayu saka papan kene mbok menawa ora bakal ganggu gawe karo dalang sokolo. sesampanipun nggih sami kalih menika. Kerasan ya? Wah, mboten namung trimo kerasan. Eh, ya? yo. Umomo ngani limolah dina lelemu. Nggih, jane enten napa ndoro? Ndoro kula dipun timbali. Dalang nyomo nyono ini nak manjeri. Nggih, Nen ayu rayu mulan kuwi gelem dinaup karo nyonyari. Nek ditanyakno wayang sing wayange mlaku dhewe, nunge muni dhewe, cindene tunggal kyayah dina. Lah nek gonge mulu dhewe niku ra kalebet bangsa budi srani. Ngono, ning jaluk aneng-aneng ngendi iki ngono. Rayu ulan niku, rayu ulan. tak mulai nak manyeri yeah. bareng nak manyeri tengah tengah dalan melinyong mati anten lindut ngingowo melayu enggak dalan kurang ajar wah kurang ajar dalan ini ku kurang ajar melayu neng mau nyemi nyaluk pengayoman neng tenek nyok monyok nyayomi Nyanen me nok nak nyaluk nyinyi dak nibra. Anu anu ne madong angle ngulet. Nya nya nya nya. Nya nya. Wong mek ka nya nya. Nimun biasa. Ajeng. Nek bali aku nilinyake lambun minutung. Lah aku ngalah. aini ngowe tak tinggali tak kokon nyoklong, mu nyokok nopo kabeh niku iki rambut pinutung rambut pinutung loro uluk ngulok ni uluk ngulok wah sampe ini kok pateng peletot hei eh, nak kronco ni gumbolo geni, nak kurok ni kukane goro. Nyamuk tali wangi. Sabuk tali wangi. Lah ni ku opahe ni kulonopo nak nyolong pusoko ni ku. Ngunek weng ngakon, onyok ngwatir, non ngakon, mengok tak dihanyar, tak gini-gini. Ngoten gini, pamit, badi kocok pusoko ni. Bali, ngutu-ngutu, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. saka papat ilang saka ing gedung pusaka Mojosuk. Sondo Makarti. Nggih, coba mrene. Wonten napa Ndoro Lewu? Ana kawigaten kowe tak timbali ning papan kene. Pusaka keng cemondo ana ing plangkan gedung pusaka Mojosemi, Kuluk Kanigoro. kroncong gumolo geni sabuk tali wangke rambut pinutung anes sondong makerti. anes saking pelangkanipun ala jengker salipun kados pundi yen soko pitung sopo keng wani nyolong pusoko papatku wangke mangke sekedap weh Wah, lah iki nek kula malah mboten usah ngangge petong pun cetha. Titikan iki pun cetha beras kuning kali kacang ijo. Niki malinge wong brang wetan mriko. Dali orane tak borongke kan. Nggih, arep nyuwun pamit.